Die seens van Juda was, Peres, Hesron en Karmi en Her en Sobal. En Reaja, die seen van Sobal, was die vader van Jaad, en Jaad van Ama en van Laat. Dit is die geslachte van die Soratite, en dit is die seens van Etan, Israel en Jesma en Nirbas, en die naam van hulle sister was Haseleelponi. En Tnel was die vader van Gedor, en Jeser die vader van Isa. Dit is de seens van Er, die eerstgeborene van Ifrata, die vader van Bethlehem. En Aschir, die vader van Tekoa, het twee vrouwen gehad, Helio en Nora, en Nora het vir hom Osam en Lever en die Temenite en die Aastariter geboor. Dit was de seens van Nora, en die seens van Helio was, Sieret, Jesuar en Ednan. En Kos was die vader van Anab en Asubiba en van die geslachten van Aarel, die seen van Arum. En Jabes was meer geëerd als zijn broers, en zijn moeder het om Jabes genoem en gesê, ik het met smart geboor. En Jabes het die God van Israël aangeroep en gesê, as jy my rijk ek sien en my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees en jy die onheil afweer, zodat so mij geen smart tref nie. En God het laat kom wat hij begeer het. En Caleb, die broer van Saul, was die vader van Meer, hij is die vader van Eston. En Eston was de vader van Bedrova en Pasiach en Tana, die vader van die stad Noas, dit is die manne van Lega. En die seens van Kenas was Ootneel en Seroja, en die seens van Ootneel, Hotat en Meonotai. En Meonotai was die vader van Ofra, en Seroja van Joab, die vader van die handwerkerstal, want hulle was ambachtmanne. En die seens van Kaleb, die seen van Jene, was, Irie. Jela en Naam, en die seens van Jela, Kenas. En die seens van Jehole Leel was, Sef en Sifa, Berejo en Asoriel. En die seens van Esra was, Jeter en Meret en Efer en Jolon, en dit is die seens van Bejo, die dochter van Faro, wat Meret als vrouw geneem het, en zij het zwanger geword en gebaar, Miriam en Sana en Jesbach, die vader van Estemoa. En sy joodse vrou het gebaar, Jereet, die vader van Gedor, en Heber, die vader van Sogu, en Jekdeel, die vader van Sanoag, en die seens van die vrouw van Odio, die zuster van Noam, die vader van Keoila, was die Garmiet, en Estemoa, die Malachotie. En die seens van Simon was, Amnon en Rena, Benhanan en Teon, en die seens van Jesse was Soet en Ben Soet. Die seens van Sela, die seen van Hida was, Er, die vader van Lega, in Loda, die vader van Marisa, in die geslachten van die huis van die linnewevers van die huis van Asbia, verder Lokem in die mannen van Kosiba en Joas en Saraf hulle wat oor Moab geheers het in Jasabileem, maar die geschiedenissen is oud. Hulle was die pottebakkers en die inwoners van Nehoam en Gedara, daar het hulle geblei by die koning in sy diens. Die seens van Simeon was, Naimiel en Jemen, Jareb, Serach, Saul, Salem was sy sien, Mipsam was sy sien, Misma was sy sien. In die seens van Misma was, Amiel, sy sien, Sakir, sy sien, Simi, sy sien. En Simi het 16 seens en 6 dochters gehad, maar sy broers het nie baie seens gehad nie, en hulle hele geslag het nie so vermeerder soos die seens van Jeda nie en hulle het gewoon in Bersiba en Molada en Asarsal en in Bela en Esim en Tolat en in Betiel en Norma en Siklag en in Bidmarkabot en Asarsissim, en Bidperie en Saaraan, dit was hulle stede totdat David koning geword het. En hulle dorpe was, Etam en Ayan, Remon en Togin en Asan, vijf stede, en al hulle dorpe wat in die omtrek van hierdie stede was, tot bij Baal, dit was hulle woonplekke en hulle het al geslagsregister gehad. En Mesubab en Jamlag en Joosa, die sien van Amashea, en Joel en Eli, die sien van Joosebio, die sien van Seroja, die sien van Asiel, en Elunai en Jacoba en Jesuaja en Asara en Adiel en Jesimiel en Benaja en Sisa, die sien van Sifu, die sien van Alon, die sien van Jedaja, die sien van Simri, die sien van Semaadi wat hier met hulle naam opgegee is, was voorste in hulle geslachten, en hulle families het sterk vermeerder. En hulle het getrek tot by die ingang na gedoor, tot oostelik van die dal, om weiveld vir hulle klein vee te soep. En hulle het geil en goeie weiveld gevind, en die land was na alkante toe wijd en stil en rustig, want mensen van gang het daar tevore gewoon, en die wat hier met hulle naam beskrywe is, het in die dorp van Iskea, die koning van Jeda, gekom en hulle tente verslaan, en ook die meroniete wat daar gevind is, en hulle het al met die banvloek getref tot vannacht toe, en hulle het in hulle plek gaan woon, want daar was weiveld vir hulle kleinvee. Ook het van hulle, van die seens van Simeon, 500 man getrek na die gebergte seer, en Peltso en Neoria en Refala en Isiel, die seens van Jesi, was aan hulle hoof en hulle het die oorblijfsel van die vrygeraaktes van Amalek verslaan en daar gaan woon tot vandaag toe.